Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći Sljedeći hadis, odnosno sljedeći hadisi nam govori, imamo sljedeća dva hadisa. Ta dva hadisa nam govori o a, e, suđudu sehv. Babu suđudu sehv. Poglavlje o seđdi zbog sehva. Sehv u arapskom jeziku znači nisjan, zaborav. A sežda, sehva, znači činjenje seždi zbog zaborava u namazu. A, onaj ko učini i zaborava, neš, napravi neki prekšaj u namazu, a nije odruknova namaza, Znači, e, naravno, i zaborava kao učini šta i odruknova, nema griha, pojente da nema griha u tome ali ako učini nešto u namazu, dodaje oduzme i tako dalje, vidjet ćemo, razloge su, e, su džudu sehva, e, osoba ne ima u tome griha, to nije radila namirno, na to kazu drugi šarijski argument, ufija e, li umeti, hata on isijan, oprašteno je momo umetu, greška i zaborav. Znači, nema griha u tome. Nema griha onaj koji zbog greške uradi nešto ili zaborava. <clears throat> Ali, znači, nema griha, ali posljedica tog, tog dijela koje radi, ili valjano, nevaljano, ili ako je upropastio nečiji metak, treba na okran taj metak ili ne treba. Dobro. E, prenašeno je znači, u nekoliko hadisa da je poslanik sallallahu sallam da mu se desilo da je, da je učinio zaborav na mazu. E, pojenta toga, smisao toga je to da se, da se zna da je, da je on od bešara, da je on čovjek, da, je, da se može njemu desiti da, da zaboravi, Ali je e, bitna stvar i to da znamo da poslanik sallallahu sallam i ako se desi kod njega zaborav, da, da laju karru alejih, kao kaže, ne potvrđuje se ta njegov zaborav, da je to postaje sad dio šarijata što on zaboravio na to mjesto. Nego se, nego dođe objava ako u nečemu pogriješi e, da se popravi. Ali ovdje je smisao zaborav na mazu da se pojasni propis propis uh, suđudu sehva, kako bi bilo to znači e, ostalo za umet kako da se ponaša u ovim situacijama kada se desi. I sa druge strane također kada znamo da će to mogle desiti poslanik sallallahu alejhi da on pogriješi u namazu, da on zaboravi nešto, doda ili tome slično, onda je preče onda je preče prijatljivi da se nama to desi i da u tome nema harađa, nema smetnje u tome. Da se čovjek sebe proganja, da ratuje protiv samog sebe ako mu se to desi, da dovede upitno svoj iman i tome slično. <clears throat> E, suđudi se, odnosno sežda zbog zaborava u namazu, se vraća, vraća, e, vraća na tri stvari. Znači, zabora, znači sežda, sežda koja je propisana da se čini, ona se čini zbog tri stvari. E, zbog zijadeta, dodavanja nečeg u namazu, zbog naksa ili noksana, zbog manjka nečeg se klanja u namazu, odnosno propisano se klanja, i treće je zbog šeka, zbog sumnje znači dodatka, manjka i sumnje. Zbog tog se čini suđudu sehem. Smisao pojenta činjenja suđudu sehva, što, što se čini suđudu, što ne bi čovjek ponovio namaz, pogriješ, aj ponovno panje. Što će suđudu sehva? Zato što je to, tako je došlo u nekim ono, švijeskim tekstom, da je to irdaulu rahman, da je time zadovoljna milosti Allah. Tako hoće od nas samo milosti. A u stvari da nam presjeću se i vesvese. I kako došlo u drugom, u drugom se, igdabe li šeitan, da bi se razljutio šeitan. Da se ne može podgravati ljudima. Utiče na tebe da zaboraviš, i e, još sad još ponavljaj, pa ti on cirkus je kod tebe smijet. I onda se to presjeće, Allah šanu zadovoljno od nas da mi učinimo suđudu sehv, da nadoknadimo taj nedostatak a u stvari time jel, razljutimo šeitana koji, koji, ovaj, koji ima cilj da nas omitno namazu. Znači, suđuđu sehru, znači prvenstvan smisla njega je džabr li noksan, da se nadoknadi onaj nedostatak koji čini namazu. Nedostatak može u dodavanju, oduzimanju i u, i u sumnji. Ovdje su znači došla dva hadisa, tako na lijepo ovom pitanju i njih ovaj, ćemo spomenuti i ovaj, uspud ćemo spomenuti mesele koje su vezane za suđu se. Prvi hadis onaj poznati, drugi hadis o du je Dejn, hadis o dugorukom, onom asab koji imao duga ruke. An Muhammed ibn Sirina ne bi hurirata radi Allahu anhu. Od Muhammed ibn Sirina tabina poznatog, eh, a on od Ebu Hurire prenosi radi Allahu, radi Allahu anhu. Kale, salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ihda salatei l'ašiji. Kaže, klanjao je sa nama Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedan od jedan od dva namaza koji se klanjaju u, u predakšamsko vrijeme. U rivajetku Buhari je doslovno, znači ili klanju podni ili, e, ili kindio U rivajetku Buhari od Imran ibn Husayna, ovaj hadis isti, ovdje znači ovaj od Ebu Huriri. A u rivajetku od Imran ibn Husayna je došlo da je, bio, da je bila kindija. I kindija se klanja četiri kata. Nastavak hadisa. Kale ibn Sirin, وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا Kaže, pa je spomenuo, Abu Hurere je spomenuo koji je to bio namaz, ili podnijel kindija, kaže, ali ja sam zaboravio. Kale, fa salla bina rek'atein. Znači, kaže, znači, riječ se dalje od, od Abu Hurere, pa kaže, kada je klanjao i poslanik sam sam sa nama dva rekata. Znači, umjesto četiri klanjao dva rekata. Thumme selam, pa je predu selam. Fa kamela hašebetin ma'rudatin fil mesđid. فاتكى عليها كأنه غضبان Nakon što je predao salam, kaže, ustao je prema drvenom stubu koji je bio u mešida. Naslonuo se na njega. I kaže kao da je bio ljud. Vovada jedehu ljumna ala ljusra. Pa je stavio svoju desnu ruku na lijevu. Neki pokušavaju opisati ovdje kako je to stanje. Jer kad je bio ljud, kako osoba stavlja desnu na lijevu ruku kad je ljud. Kaže, o šebeke bejne asabi ihi. Pa kaže, pa je u, ovaj, isprepleo prste. Vahare džete sur'an mine babi mešćid. Pa kaže, pa su izašli iz mešćida sur'anu, a to su stvari oni koji su žurili, koji su imali posla. Čim tredom selam ustali i otišli. Ovo ovde, da je isprepleo prste, kazuje nam, a ovo je hadis mutefekun alih. Poslanik se on sa, to uradi u mešćidu. Imamo druge hadise u kojima je došlo da je mekru isprepli prste. U svim tim hadisima ima slabosti. U njima ima slabosti, a ovaj mu tefekun alih, a u njemu poslanik se on sa, sa to prste. Što ukazuje da još da je još slabije ono tamo gdje je došlo da je mekru. Jer hadis mu tefekun alih došlo da je, da je isprepli prste. Što znači da to nije mekruh ispravno, da slabi hadis po tom pitanju. <clears throat> Fekalu, ekusirati salatu, wa fil qawmi Ebu Bekr wa Umar, fehaba eju kellima. Znači kada su ovi izašli iz mešida, koji su žurli, pa su rekli, ti koji su izlazili, ekusirati salatu. Kaže, je to, je to skraćen namaz? Nima, nima bilo jasno. Kaže, a u skupini ljudi koji su klanjali za poslanika, sallallahu sallam, bio je Ebu Bekr u Omer. Kaže, fahaba en yukelima. Pa su njih dvojice iz straha poštovanja nisu htjeli da ga pita. Bilo, nije bilo njima jasno. Ali eto, ono, sad čekaj šta je da vidiš. Valjda će reći sam o sebe šta je bilo, da nije došlo, promijenilo se. Propis, šta je. Kaže, wafil qawmi rajulun. Fije dejhi tulun a među, među njima, kaže, bio i kaže, čovjek koji ima duge ruke. Juqalu lehu dhu jedein, dhul jedein. Zvali su ga dhul jedein, bukvalno bilo dhu, znači vlasnik dviju ruku, odnosno kod nas dugoruki. Fe kale ja Rasulallah, o Allaho poslaniće, enesite em kusirati salatu. Ili si ti zaboravio, ili skraće namaz. Znači on se usudio da ga pita. A ovi ostali nisu htjeli da pita zašto. Pa tu je Bobekr i Omer, šta ti imaš sad da glumić pored njih dvojice i pitaš, oni su mu najbliži i oni šute, čekaju, šta ti sad ideš mimo njega. Međutim, Luje Dejn je došao i pitao ga. A onda mu odgovori poslanik sa Lalan, sada kaže, lem ense, o lem toksar, niti sam, kaže, zaboravio, niti je skraćen. Negiram. A onda reče, poslanik sa kaže, e kema je kulu zuli jedin, kaže, je tako bilo, ko što kaže dugoruki. Kalu ne, pa su ostali podrli jesiti. Znači, kratu, stanju zva rekata. Fete kaddeme, fa salla ma tereke, thumme selleme, thumme kebere, wa seđede misle suđudihi, au atvelu, thumme rafa ra'sahu fa kabbar. Kaže pa je otišao na svoje mjesto znači gdje klanjao, kao ima. Fa salla. Klanja, kaže pa je klanjao, šta je klanjao? Dodao još dva rekata. Kaže ma tereka, fa salla ma tereka. Dodao je ono što ostali, znači ta dva rekata. Tumme selleme, zatim predao selam. Tumme kebber, pa je rekao Allahu ekber, fa seđe da misle suđudi, pa je otišao na seđdu, poput seždi prije, znači što je radio. I ništa kraće, isto kod je namaz danio. Evo, atvelu, ili duže još, kaže ostao. Tuma refa resahu, pa kad je podigao glavu, fe keber, znači vratio se sa prve seždi. Tuma keber seđe da mita su džudihe, au atvel. Zatim ponovo ošao na seždu. I bio poput prethodni seždi ili još duže od toga. Tuma refa resahu, wa keber. Zatim podigao glavu i izgovorio ponovo tegbi. Znači učinio dvije sežde. Ovo je detaljno. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمْ Kaže, فَرُبَّمَا سَلَمُوهُ سَأَلُوهُ, pardon. <clears throat> Kaže, pa možda su ga, kaže, pitali. ثُمَّ سَلَّمْ Šta ovo znači možda su ga pitali? Pa je predao se vam. A zatim je predao se vam. A? Koga pita? Ravije koje prenose, jel? Dobro su. Kale, fenubi'tu, ene Imran ibn Husayn kale, thumme selam. Pa kaže, pa sam obaviješen da Imran ibn Husayn, znači drugi rave, kao prenosi isti ovaj događaj, ashab, radijallahu anhu, da rekao, thumme selam. Uh, pojašnjamo dole da li u ovom znači, El Maqdisi kaže la shayu ma bayna zawali shams ila gurubiha a shayu a shayu što došlo početka hadisa znači dva nama jedan od dva namaza koji u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve skratio četvorokatni dvorokatni namaz kaže da je to u stvari vrijeme od e, kada sunce bude nagne sa zenita e, u periodu sve do zalaska sunca dobro <clears throat> znači e, tekst hadisa priča vjerovatno nam je poznate, razumijemo je. Da je ne prepričavamo ponovo. Znači, šta se desilo? E, detaljno je opisano. E, ovdje u ovom hadisu imamo e, zanimljivu stvar. E, prvo to da je poslanik sa lalansedom, znači, skratio namaz, pa je dodao dva rekata, na, a, e, učinio sehvi seđdu, nakon što je, šta? Pričao, kretao se, pričao, kretao se, dodao dva rekata, do, ta dva rekata su dodata na dva prethodna rekata i učinja sehvi sežda. Što znači ono što su pričali, kreta, što se on kretao između dva, dva rekata, nije po, pokvarilo namaz. To je vrlo bitna stvar. A onda u sve to imamo i sumnju. Kako sumnju? Pa ovaj ga dugoroki pita ili si zaboravio ili si skra, ili, ili skraća namaz. On kaže nije ni jedno ni drugo. Znači, poslanik se lanzel kao imam je imao sumnju. Pa nakon te sumnje je izgradio na čemu? Na, jaki, na ono što je prevladalo mišljenje. Pitao ljudi, je li tako bilo? Kaže, jesu. Pa je prihvatio njihova, a ne svoje što on bio ubijeđen. I onda se to vraća na ovo, znači da ovdje imamo, pored toga što je ovaj, što je uh, skraćen namaz, odnosno tu je dodato namaz. Ovdje imamo dodatak u namazu. Šta je ovdje dodato? Dodato je jedno sjedinje, tehijat i predavanje selama. Znači, uh, na dva rekata je učeno, učeno, znači predan je selam i završen namaz. Znači, predan, mimo je tehijat učeno salavati i predan je selam. A onda ponovo još dva, dva rekata i isto proučeno. Znači imamo tu dodatak. A u, u hadisu imamo i sumnju. Jer sumnja poslanik se lalim pa onda izgradio na ono što je prevladalo mišljenje kada je pitao ostali. Tako da ovaj hadis, znači sa, njima, sa njim se dokazuju dvije stvari, dvije mesele. Dokazuje te to kada nešto, ovaj, kada nešto, kada klanjaš kraći, kada predaš selam ranije, e, na manje rekata, a u to istovremeno ta dodaš nešto domaš, dodaš, znači etehijatu koji potpuniš do kraja i predaš selam. Tu dodatak imaš. I nakon toga, kada potpuniš namaz, još dodaš rekata kad te neko podsjeti, pa onda ispane da si viška imaš na namazu. Zbog tog viška predaje se selam, čini se sve i sežda poslije selama. To je jedno od objašnjenja. Dobro. E, ovdje je Abdullah Besam e, ovu meselu pojasnio sa strane sumnje. On je, on je koncent, koncentrisao se, uh, komentar ovog hadisa na sumnju koja se desila, strani poslanik sam. Pa onda spomenuo druge hadise koji također spominje se sumnja. Pa on kaže ovdje, znači imamo kaže, drugi hadis od uh, Ebu Seide al-Hudrija koji bilježi muslima sumnje sahiju kojem je došla ila šeke ahadu konfi salatihi felem jedri kem salla. Kaže, kada neko od vas sumnja u svom namazu, pa ne zna koliko je klanjao. Salatan au arba, tri rekata ili četiri. Felijan zur fi šek kaže neka vidi to u što, to u što sumnja. Wal yabni ala ma istayqana. I neka izgradi na onom na čemu ima yakin. Na čemu ima yakin? Na manje. Na manje sigurno ima znači. A na, na višak sumnja. Kaže thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallima. Zatim kaže nek učini učini dvije sežde, znači sežde uh, e, sujudu sehv dvije sežde prije nego što prezda selam. Ovo je vat kod muslima. Od Ebu Sejda al-Hudrija. A onda imamo drugi hadis. I u njima je došla sumnja. I ovdje je došla kad imaš sumnju, izgrađuješ na čemu? Sumnjaš. Ili pa te tri ili četiri, izgradiš na manji. Na, na tri, to je sigurno. I onda učiniš dvije sežde prije predavanja selama. Suđud se. Međutim, imamo hadis Abdullah i Mesuda, mi smo govorili sa strane fikava, se sjećate, ali eto da potvrdimo jer pojašnjamo su isto mesele. I ovo je dobro ovako kad se izučava. Izučava strani fika pa sa strani hadisa, to kad se, kad se pomiješa, znači ovaj, slegne se, slegne se ono osnovno neko znanje. U hadisa od Ulajme suda drugačije ovo, istu riječ o sumnji također, kaže Innama ene bešerom, en sa kemate saun. Kaže poslanik sada, ja sam čovjek, zaboravljam kao što i vi zaboravljate. Fa idha nesitu fe dekiruni. Pa kada zaboravim, podsjetite me. Misli kad zaboravim namazu. Wa idha šeke ehadukum fi salati fe lete harra sevab. Pa kaže, kada neko od vas sumnja u svom namazu, sumnja, znači koliko rekata klanja. Fe lete harra sevab. Znači neka, kaže, izgradi, neka analizira, izgradi na ono što je tačno. Sevab znači tačno, precizno. Što je sigurno što je, što, što je znači, što ono što smatra da je potrafio. Kale feliju timme alihi, pa neka upotpuni namaz. Tumme li jesu seđetin, a zatim neka učini dvije sežde. Sežde su žuda. U, u rivatku Buhari je došlo, feliju timme salat, neka upotpuni namaz i preda selam, pa onda dvije sežde nakon selama. Šta je ovdje sad buni nas ovdje? Ta sumnja u prvom hadisu kod uh, Ebu, uh, od Ebu Said al-Hudrija došlo da se izgradiš, sumnjaš treći četvrti, izgradiš na treći. Na ono što je sigurno. U ovom hadisu došlo da analiziraš i utvrdiš što je sigurno. Sigurno može biti četiri da je klanio, a ne samo tri. Je tako? Ti imaš sumnj, imaš sumnj, pa malo razmišlja. Aha, nije tri, nego sto posto četiri, ubližno četiri, ideš dalje. Ima li tu razlike? Ima razlike, naravno da ima razlike. A onda ovdje je došlo rečeno, ovdje u prvome od Abu eh, Sida Hudrija da, da učini eh, dvije, eh, sež, dvije sežde suđuda prije predaj selama, a ovdje došlo nakon predaj selama. Ja se normalno da ovo da upravi zabavno. I još kad dodaš ovaj hadis ovdje od ovdje koji prenosi da Buhurere ili Imran ibn Sa'id o kojem je došlo da je poslanik sad sumnjao kad je predao na, nakon dva rekata. Je li to uradio, nije uradio, pa je pitao ashabe, pa on potvrdili. Pa onda opet tu kad je klanjao učinio seždu poslije dvije, dvije sežde učinio posle uh, e, su ljudi sve posle ovaj predaje selama. I naravno da nakon toga normalno na, nastalo razilaženje među među mezhebima. Pa po pitanju, po, e, nastalo razilaženje oko toga kako se tretira sumnja. Šta ti znači sumnja u namazu? Pa su na stavu, ima Malik i Šafija, prvi stav učenjaka. A ne samo njih dvojica, znači. Sviće Mezijeba, Malikijski, Šafijski. A tu je i rivajat od imama Ahmeda, pa Thauri, Fauzai, pa Ishak, Rebija, Ibn Omer, Ibn Abbas, radijallahu anhuma, radijallahu anhum. Oni su na stavu da se tretira sumnja sve, da se čovjek tretira, da je on, on, da je on pod sumnjom, pa makar mu bila jedna od te, te dvije stvari od čega sumnja, bliže ispravnije. Čim mu dođe sumnja, ili treći ili četvrti, Pa makar mu bilo kaže, pa meni je sigurnije, ja mislim da da ipak četiri. A pojavila se sumnja. Po njima, po ovom stavu, on se tretira da da ima sumnju. Bez obzira što mu prevlag, pre, ima prevlađuje mu da je, da je bliže recimo četiri rekata. On se tretira da je pod sumnjom. A šta to znači da radi po ovom hadisu od Ebu Seidel Hudrija? Ako se pod sumnjom izgrade na tri, pa postupio ono sa se, suđudu sehom kako došlo u hadisu, prije predavanja selama. To je jedan stav učinjaka. Šta je ovdje pojenta? Oni radi po jednom ovom hadisu. Svode sumnju da se radi po ovom hadisu po sredoja hudrija. Drugo mišljenje, ili treće, svejedno, na čemu su hanefije naše? I naravno mnogi drugi od učenjaka, od Selefa, pogotovo, no, i čak od Ashaba, od Ali radila, Abdullah i Mesuda radila, Narod dolame suda, to što radi po hadisu dolame suda. On su na ovom drugom hadisu. Oni kažu i imam, i muktedija, e, znači imam koji klanja i oni koji, naravno, koji klanja za njim, i čovjek kada mu ferit, kada klanja sam za sebe, na njemu je da radi po hadisu dolame suda, šta? Da, da čini teharri čtihad. Kad spojaju sumnja, da analizira. Da zastane malo. Aha, čekaj, jel mi tri ili četiri? Pa kaže, kad, šta god mu predlada od toga dvoga, na tome izgradi. Znači, može prevladati da je četiri sigurno. Znači, prevladamo mišljenje, ne mora biti sto posto da je sigurno. Da je ipak četiri, ili prevladam da je tri, nije četiri. Kaže, na njemu je da radi po ovom hadisu Abdullah Mesuda. A to je, znači, da nakon analize se zadrži na ono što je prevladilo kod njega. I da se onda ne tretira više da je, su, da je sumnja ga, samo sumnja mu je ponukala ga da dođe u to stanje. A on je već savladao sumnju kad je izgradio na nečemu. I kaže, u tom slučaju on treba šta? Znači, da radi ponovno što je prevagno kod njeg da je ispravniji i da učini sehvi i seždu nakon predaje selama. Znači, mišljenje drugačije od ovog, totalno. A onda dolazi imam Ahmed u ovaj, e, stavi, e, handbelijskog mezeba, kažu, rade po oba hadisa. Kako? Pa kaže, radimo osoba, kaže, koja klanja sama za sebe, radi po hadisebu Sejda Hudrija. Znači, osoba koja klanja sama za sebe, ona osob klanja. Radi po hadisu Ebu Seide El Hudrija. A to je, da imao vremena klanjaš svakako sam, skontaš, jel mi ovaj, na rekat, jel ovaj, pre, ovaj, znači, radiš, izgradiš na onom, znači, izgradiš na onom, na onom što je sigurno. I završiš namaz. Predaš selam prije, predaš, učiniš dvije sežde prije predavanja selama. A kaže, imam kad klanja, imam kad klanja, kaže, on radi po hadisu Abdullah ibn Mesuda, jer ljudi se povode za njim. Ljudi klanjaju za njim, kaže, onda on treba da, znači, da presjeće tu. Ili ovo, ili ovo. Znači, a u stvari, na njemu je, znači, da, da, da sebi, znači, skonta, ili treći, ili četvrti, kad presjeće, četiri je klanjao, Znači, a, a ako ne bude, zašto ovdje pojinte? Zato što ljudi klanje za njim. Ako ne bude im četiri ljudi, četiri, Allahu akbar, subhanallah, žena će pljeskati. Znači, on skonta, znači da je ili <laughs> viška ili manje, pa će dodati ili oduzije, tako dalje. Pa će se uskladati prema tome. Znači, nije sam, ima ga ko upozoriti, to je pojinta. Znači, e, izgradi na tome da ono što je on ubijeđen, ako je pogriješio, upozorit će ga oni koji klanje za njim. Pa kaže, radi po hadisu, dolaj me suda. Su To su tri poznata mišljenja, na osnovu mezheba. A imamo četvrto mišljenje, a mi smo ga spominjali tam kad smo govorili s fika. A to je koji? Da, ova, da se radi po ova hadisa na koji način? Svejedno je bio imam ili, ili po na osob klanju, pojenta u tome, ako ti ostala sumnja gdje ne možeš razlučiti, jel te treći i četvrti, izgrađuješ na onom sviješ sigurno. Minimum je siguran. Treći, radiš po hadisu, ebu se ide hudrija. I ta činiš sežda prije predaje selama ako ti, znači, prevlagalo ti mišljenje, skonto si, pojavila se sumnja. Međutim, u toku razmišljanja o tome, poja, prevlagalo ti mišljenje, da, ili četiri ili tri, sve jedno. I, da ta, i, i otklonit se sumnja. Onda radiš po hadisu Abdullah Mesuda, a to je u stvari da predaš selam, da učiniš ovaj, da učiniš e, e, dvije sežde nakon predaje selama. Tako smo govorili. I opet radiš po oba hadisa. Uglavnom, to su, možemo, to su neka, to četiri mišljenja po, po ovom pitanju, shodno ovom hadisu. Dobro. Idemo da, šta, na što nam ukazuje ovaj hadis? Ovaj hadis ukazuje na to da je, da je, da je dozvoljeno da je verovjesnicima da i oni učine grešku namazu, zaboravu. Ali ovdje je vrlo bitna stvar na grešavu učenjaci, a to je da se sehr, zaborav, kod vjerovjesnika može desiti fi efal, u dijelima, u radnjama, a ne u riječima nemoguće da dođe, kad nije ispravno, to je džma učenjaka spominje na tome, da ne može doći greška od vjerovjesnika da dođe priča hadis. Kaže u hadisu, vrate ovako, ovako, ovako, prođe dva, tri dan, kaže, znaš šta ono sam juče rekao, nije no, nije no baš nako, ovako je. To ne ide, znači, to nije dozvoljeno, to nemoguće. U riječima ne, ne može doći zaborava. Ali može doći u dijelima, da zaboravi nešto uradio, nije uradio i tako dalje smisao naravno toga da se desi to poslaniku sallallahu alaihi wasallam je zbog propisa nama da nam ostane propis da znamo da to se njemu nije desilo kako mi znali kako ćemo postupati znači to bilo bez svesa još još dovoljan razlog za milion de sad koji ima ljudi svakako imaju dobro <clears throat> eh, hadis također ukazuje da ono što se desilo da je završen namaz, predali su selam, prije dva, na dva rekata, nije se desio, nije završio se namaz uopšte, treba, treba skana četiri, da to nije prekilo njima namaz. Znači, nije bi im prekilo namaz i čak su izgradili na dva rekata i još druga dva rekata. Također, hadis ukazuje na to, da onaj koji zaborava, priča u toku namaza, progovori u toku namaza, to je jedna stavu učenjaka, na osnovu ovog hadisa, u toku namaza izgovori nešto i zaborava, da to ne kvari namaz. A drugi sa učenjaka da to kvari. Kako može biti zaborava da neko nešto kaže? Nešto, zamislite sad, mati klanja namaz i u toku namaza i kada zatvr, zatvrta vrata. I nastavi da je <laughs> zaborala da klanja, ono, a nerviraš što djeca ovdje i tvori izaju vrata. Ja. <clears throat> Znači, na osnovu hadisa, ispravno je, znači, to što je izgrađeno prva dva rekata, dodat su na njih druga dva rekata, iako je bio period među njima, poslanik sam znao, odšao, ustao, predao selam, na slonu, se priča, razgovarali, još dodao dva rekata, ispravno. Znači, to, ono što se desilo između toga i razgovori kretnje, znači, te radnje pokreti, znači, nisu narušile namaz. Zašto? Zato što se desilo i zaborava, znači, i iz džehla da je problem bio namazu. Ima tu džehl. Znači, poslanik sam nije znao da je, da, je, da je to problem bio, da je znao, ne bi to uradio, naravno. Da je to namjeno radio, bio batil namaz. Nema sumnje oko toga. Znači, spoj u toga između džehla da nije znao da je, da je to prekinuo na dva namaza, na dva rekata, pardon, i, ova, i zaborava to urađeno. Dvije stvari su spojene, znači. I džehl da je predao na dva rekata i zaborava urađeno. I to nije, zbog toga nije narušeno namaz. Pokvarano. Hadis ukazuje da je vađib znači učiniti e, dvije sežde sehva kad se desi ovu namazu zbog viška, zbog dodatka u namazu kao što došlo i zbog sumnji da bi se time da bi se time razljutio i, e, i e, natrljio nos šeitanu koji, kojim je cilj da nas da uvede u ovakve situacije. <clears throat> A onda nam hadis ovdje govori jedno i veliko razilaženje kod učenjaka, o to smo govorili prilikom fika, a to je, dobro, kad se čini sežda, se, sežda suđuda, sehvi sežda, pardon, Kad se ona uči, kod nas kaže sehvi sežda, a ovdje su ljudi sehvi ispravno, pred arapski reči. Sve jedno isto je. Ovaj, da li se uči, kad se čini prije selama, kad se uči nakon selama? Kad se desi taj dodatak ili manjak ili sumnja? Pa imamo zanimljivo, kod mezheba, spomenut ćemo sam stavu mezheba, a ja s vama govorio tamo s fika da ima šest mišljenja, zbog e, različitih hadisa kojima je došlo. Kod mezheba je ovako. Ambelijski mezheb je na tome, <clears throat> da biva predaja selama, na, da se nakon selama čini e, suđudu sehu, kada imam, kada imam znači, e, pred, e, predaja selam, znači umanji od namaza. Znači, kada klanja manje, kao što je došlo u hadisu. Klanio je manje, znači na dva rekata predu selam. I kaže, u tom slučaju, kaže, e, u tom slučaju, kaže, predaje, pre, e, čini sehvi sežda nakon predaje selama, a u svim ostalim situacijama prije prije predaje salama. To je hamdalijski mezeb. I kada time spajamo dokaz. Naravno, nije, nije to baš tako precizno, ali to je mezeb. Uh, e, Hanefije kažu, uh, pardon, Hanefije i e, Šafije uh, kažu da se u stvari, uh, pardon, Hanefije su samo na tome da se svi, svi uh, uh, ovaj, suđudu se čini nakon predeslana. Bilo koja greška se desi uvijek je nakon predaje selama. I tako je kod nas i Efendi, ako se sjećate. Kako god da se desi, nima predaje, prije, predaje, prije predaje selama, nego uvijek je nakon. E, šafija je obrnuto. Ko šafija je uvijek prije predaje selama. Znači, tu zapadno, znači, jednostavno. Ko šafija uvijek prije predaje selama se, ona čini sebi sežda. Kod Anefija uvijek nakon predaje selama. Kod Hanabila je e, u svim situacijama prije, e, prije predaje selama, osim u ovom kad klanjaš manji. Pa onda dodaš još predaš selam, klanjaš manji, predaš selam, pa dodaš još. Radiš po ovom hadisu. A šta onda ispravno? Ima tu još detalja. Znači, nije ba, kad se sabrali hadisi, nije baš tako. Govorili smo o tome. Dobro. Zanima ovdje da hadis ukazuje na to da ono što uradi imam od greške u namazu, da uh, muktedije koji ga slijedi u namazu, njega mora slijediti u tome. Imam pogriješio, Znači, po ovom ovdje, poslanik sam poriješio namazu, zaborava, svi ga ovdje moraju slijediti. I onda kaže, neko vidi, on tu riješio, ja za sebe završio, pa da... Ja, zakla hajr, kaže, na, ne moj. Znači, imaš za imam da ga slijediš, da predaš selam za njih. On ustu, ti njemu, Allahu ekber, svan Allah, ništa on, peti, klanja i gotovo. Ne možeš reći, pa čekaj, ja za sebe klanju, ja to postu vidio, četiri. Nemaš ti šta 100% ideš za imamu, klanjaš. Hoš nama da bude džemat ispravan namaz, možeš za imamom ići. A onda kad preda selam, kažeš njemu imam dodao s jedan rekat. U kojoj nisam. Jesi, nas, prije kaže jest. On kaže, aha, dobro. Hajmo sehvi sežda. I svi učinje sehvi seždu i na, ispravan namaz ima. A ono ti za sebe se izdvajaš ovako, onako, to nije ispravno. Nije to suneta, nije to ispravno. Znači ti za sebe reći kao ja sigurno da on, da on dodao, on malo kao prlupo, hođa malo. Nema to, znači ima da slijediš imama do kraja. Kako ideš, e, znači, to da ga upozoriš, da ga opomeniš, zna se način. Ako se on ne dozove tome, zato što on ubiježen da je ispravno to što ranja, znači njega slijediš u tome. Jer to kaže ovaj hadis. E, imam zanimljivu stvar, to je, to je kod naših Hanefija, to je kako Hanefi čini sefi sveđu. Dva rekata, odnosno, ja, ja, dvije sežde učine, pa onda opet tehijat uči, tako? tri mezeba, kod, kod tri ostala mezeba nema i kod većine učenjaka umeta nema toga. Na čemu su da Hanefi izgradili? Izgradili su na jednom hadisu od Imran ibn Husajna, a taj hadis je gariv, ima u njemu slabosti. A slab hadis. Kud je slab? Kod svi ostalim orivajatima hadisa nigdje nima da se učije tehijat. Tako da taj, uh, taj stav Hanefija jako slab. Kao što kaže šef slavim temije, lise fiše imina kval ne bi sa salam. Emere bi tešehud i bade suđud. Nema nijednom ništa od njegovi riječi da je naredio da se uči tešehud, da tehijatu, da se uči nakon, nakon seđdi, seđdi seha. Kaže, vola fi hadisi sahiha, niti u vjerodosim hadisa, prihvaćenim hadisama, ennehu te, je tešehadu bade suđud. Niti imao riječima njemu da je rekao, niti imao hadisma koje je došlo opisa kad, kako je činio sehvi seđdi. Nigdje nije spominuto to. Kaže, a umdetu, kaže, men esbete šte čehud, a kaže, glavni dokaz, argument, koji me dokazuju oni koji su potvrdi da se uči, e, da se uči etehijatu nakon dvije sežde e, e, suđudu sehv, a to je hadis, kaže, od Imrana, vahuve garib, garib stran, znači slab. Hadis slab izdvojio su odnosno ostali. Kaže, volise li men ravahu mutabion. Ili mutabion. Nema, kaže, onome. Uh, koga, koga navodi, da ima hadis, Motabe, znači oni ga koji podupiruje neki drugi hadis, izdvojio se ovaj hadis i kud je opriječan ovih ostalih hadisma. Kari vahada juhi, juhi hadis. Ovo ukazuje na slabost, na slabost ovog hadisa. Svante lahome da djemte kašara da ne te ostak koje je drugo djeti. Imamo još jedan hadis, nećemo, ne moramo sve što gremiti. Još jedan hadis vizan za sajnih sešta, ali nek nam ostane. Dobro. Eh, Pauza. Sandwich. Andalusam. Andalusam. Andalusam.